La lezione de amo greca verchisto longos Iam comencigis la printempo de la necio nudigis la tero e germis la herboi Tiam anca la aliai pastistoi i conduces sia in brutaroin al herbeioi sed antau i chloa cae dafniso char ele estis servantoi al pli granda dio amoro. Tui ili curis alla la grotai nymphoi, poste al paino, ca ilia pino, ca fine alla lacverco, apud ciu ili sidigis por gradi siain brutoin, ca por cissi unula alian. Ili ancau sercis floroin por ornami la satuoine de la dioi per cronoi. La floroi ia jus aperis, nutratai de la zefiro, cae varmigatai de la suno. Iam trovigis violoi, cae narcisoi, cae anagaloi, cae ciui fruai verdajoi de la nova sezono. Croninte la dioin, Chloa cae Daphniso soprenes fresan lacton de caprinoi, cae shafinoi, por fare trinc offeron ili ancau for oferis siain unuain shamoin, tiel quasau provocante la naitingaloin al cantado. Tiui milde musicis en la boscoi, malalaute sonante sian plendan melodion, quasau ili post longa silento nur penere memoris kiel canti. Tie blecis shafoi, tie saltis shafidoi, quiui clinigiante sub sian patrinon sucis la mamoin, la nenascinta in virshafoin persecutis, haltigis cae fecundigis. Ancau la caprae mascloi arancis persecutoin de la caprinoi, cae las cive saltis sur ilin, au bataladis inter si prili. Ciu havis sia in proprain inoin, cae zorge gardis, che neniu alia cache tushu ilin. Tiai vidajoi excitis ec maliunuloin al amagoi, cae la iunuloi avidai, ciui iam de longa tempo sercis la amon, ardis pro tio, cion ili audis, cae sopiregis pro tio, cion ili vidis. Ne suficis por ili cisoi, cae circau bracoi, precipe qui quies desiro crescis dum la vintra sidado en dome, estis ciu rilate pli audaza ol antaue. Li petis, che Chloa permessu ala licion, cion li sopiris, cusciante nuda apud li, dum pli longa tempo ol pasintiare, char tiu ago estis, laulian espertas cio la sola rimedo contrau amai doloroi ciam si fine demandis, cion pli li volas fari al si, ol cisi, cae circa ubraci, li respondis, ion, cion la vir shafoi faras alla la shafinoi, cae la vir caproi alla la caprinoi. Via vidas, che post tiu ago la unuae ne persecutas, cae la duae ne fucias, sed ili quiete pastas sin unu apud la alia, quasau ili estus traspertintai comunan giuon. Tiu ago ne pre estas dolcia, cae vencas la pican doloron de la amo. Sed chuvi, vi do ne vidas rilate la bestoin, che cae la mascloi, cae la inoi staras recte ciam tio ocasas? la mascloi ia saltas sur la dorson de la inoi. Tamen vi volas, che mi cusiu apud vi, cae ec nuda, ili estas multe pli hirtai ol mi. Dafniso lasis sin convinci. Lido ciel cutime ec cusis apud si, cae long tempe restis sen mova. Siante fari nenion el tio, kion li sopiris, li fine starigis shin, cae circa uprenis sin de malantaue, volante imiti la vir caproin. Sed lia embaraso nur crescis, cae li sen espere sidicis, cae ecploris, char li estis rilate amon ec plinescia ol caproi. Proxime al ili logis naibaro nome Chromiso, quio culturis propran bienon, liam transpassis sian iunagion li havis en sia domo virinon el la urbo, iunan, belan, cae pli elegantan ol la camparai virinoi. Si nomigis Licenia. Tiu virino vidis Daphnison ciu matene pelanta sia in caproin sur voie alla la pasteio, cae ciu vespere en la contraua directo. Si ec desiris havilin, ciel amanton, cae comensis logilin per donatsui. Unu foie, tiam li estis sola, si captis la occason, cae donis al li shalmon, cae mielon en vaxocuco, cae dorso el cerva hauto. Si tamen ne curagis diri ion vorte, char si conjectis lian amon al chloa. Si nome observis, che li estas tre fidela alla lacnabino. Anca usci supposis tion per gestoi cae ridoi, sed tiun matenon sci, pretextante iri al naibarino acusanta, sequis ilin, cae de embusco vidis cion, cion ili faris. Ec nel allarmoi de Daphniso restis nerimarcatai de sci, compato alla lanesperta paro captis scin si elpensis opportunan metodon por helpi ilin, cae samtempe satigis ian propran desiron, usante la jenan ruson. La sequan tagon si de nove shainigis, che si visitos la nascontinon, cae montris sin tute malcasce apud la querco, cie sidis Daphniso cae Chloa. Lerte imitante maltranquilan virinon, Si criis, ho, savum min, Daphniso, Aglofor portis la plei belan el miei dudec anseroi, sed levinte tiel pesan chargion, li ne havis forton por flugi al sia alta Nestoroco. Li falis cum la ansero en tium ci arbaron. Tiel mie la ninfoi de la paino petas vin. kun mi en la arbaron, char sola mi ne curagias iri, cae helpu al mi savi la anseron. Ne permessu, che la nombro malpliigiu, eble vi povos mortigi la aglon mem, tiel, che gine plu for rabos de vi fidoin cae capridoin. Certe Hloa volas gardi dume la bestoin. La caproi ja ciui conas shin, char si ciam estas cun vi. Dafniso nenion suspectis. Li tui levigis, prenis sian bastonon, cae sequis licenian. Si conducis lin, ciel eble plei malproximen for de chloa. Alveninte ala la plei densa parto de la erbaro, si instigis lin sidigi apud fonto, cae diris, Dafniso, vi amas chloa, Tion mi exciis sonce per la nymphoi. En la hieraua nocto ili racontis al mi priviai larmoi, cae admonis al mi savi vin, instruante al vi la agoin de amo. Tio ne estas kisoi, nec circau bracoi, nec kion faras la virshafoi cae vir caproi, sed estas ecpli dolciai, cae agrablai saltoi, cae clinigioi, char ili dauras pli longe. Do se vi volas liberigi de via doloro, cae sperti la gioio in ciuin vi serchas, farigiu mia lernema disciplo, char mi, obeante alla la comando de la ninfoi, volas instruition al vi. Je i vortoi, Dafniso pronura gioio ne povis detenisin. Estante campara paštisto iuna cae ardanta, li jetis sin ce la piedoi de licenia, cae petegis, che si ciel eble plei baldau instruu alla lilla arton, cae char li credis lerni iun grandan cae di inspiritan secreton, li promesis donaci al si capridon cae fromagioin de nova lacto. Fine ec caprinon, ciam licenia per tio trovis, che li estas ancora u pli naiva ol si supposis, si comensis instruilin en iena maniero. Si igis lin sen preparoi exidi proxime al si, cae cusici sur la tero. Post tio si rimarcis, che li iam estas potenza, cae selanta prodeziro. Tiam si levis sin iom, cae mem sovis sin sublin, lerte conductante lin, sur tiun vojon, cion li gistiam vane sercis. Poste si lasis al li fari la reston, char la naturo mem inspiris lin. Post la leciono de amo, Daphniso, ancora u pastiste naiva, volis curi al chloa portui tui practici tion, cion li lernis, quas altimante, che li forgesos la arton, se li malrapidos sed tiam licenia retenis lin, dirante, ancau jenon videvas lerni Dafniso. Miam estas virino, cae al me tiun cifoion ocasis nenio nova, char iam antau longe, alia viro instruistion al mi, prenante ciel preson mian virgetson. Sed ciam chloa, cun vi luptos tiun lupton, si crios cae ploros, cae cusios en multa sango quasau mortigita. Tamen ne timo la sangon, cae ciam vi estos persvadinta sin, conducu sin al tiu ciloco, porce neniu audu sin, se si crios, cae neniu vidu sin, se si ploros, cae si lavu sin en la fonto, se sia sango fluos, cae ne forgesu, che mi antau chloa faris vin viro. Consilinte tion, licenia for iris al alia parto de la arbaro, daure shainigante serciadi la anseron. Daphniso pense consideris tion, ion si estis dirinta, cae ne plus sentis la antauan fervoron. Li ne curagis postuli pli de chloa, olcisoin, cae circa bracoin, volante, che si nec criu, ciel pro mal amico, nec ploru ciel suferanto, nec sangu iel mortigito, char liai spertoi antau igis lentime la sangon. Sango ja devenas nur devundo, vundo, decidinte giui nur la cutima in plesuro in cun sci, li el iris el la arbaro. Tiam li venis ala la loco, Cie si sidis plectante viol cronon, li men soge declaris, che li tiris la anseron el la ungoi de la aglo, poste li circa ubracis, cae shin, ciel li faris cun licenia en ilia giuado, char tiom estas sendancere. Chloa fixis la cronon sur lian capon, cae kissis haroin, quiuin si trovis plibon odorai olvioloi. Fine si tiris el sia saco pezon de fructo cuco, cae calcain panoin, quiuin si donis al li por manci. Dum li mangiadis la panon, si el lia busho forprenis pecetoin,